Maria! Maria! Ô, oh, Maria! Estou enamorado por ti, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! É, Marcelano merda. Ei! Jonatão, tão linda que esse rabetão. Apaixonadão, chonadão, dão, dão, dão nesse bundão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão. Tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata. Só pra te ver dançar pelada. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Maria, Maria, ô oh, Maria, estou enamorado por ti, Maria, ei Maria, ei Maria. Ei, Maria, é ei, Maria. MC lá ei. tu tá tão, tão linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão Dão nesse bundão Vai rabetão, tão Tão, tão, tão no chão Vai rabetão, tão, tão Tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão. Tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão. Tão, tão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Ei, Maria, ei Maria, usurpadora. Maria, estou apaixonado por ti.